الله الله الله الله غايتنا الله الله الله الله غايتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا الله غايتنا الله غايتنا الله الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله قدوتنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا وكتاب الله منهجنا سائل التاريخ عنا موعى Kazivanje o Zekerijavu i Jahjavu, alaihisselam. Zekerija, alaihisselam, je sin Dana, jednog od daljnih potomaka Davuda, alaihisselam. Allah uzvišen je naredio svome posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi veselem da svijetu ispriča kako je on Zekrijavu alihi selam podario muško dijete. Iako je bio oronuli starac, a žena mu, pored toga što je bila stara, bila je dugo i nerotkinje. To zbog toga da niko ne bi očajavao i gubio nadu Allahovu, Đelešanuhu milost i dobrotu. U vremenu Zekrija, alihi selam, živio je Imran, po čijoj porodici je nazvana jedna sura u Kur'anu. Kada je Hana, Imranova žena, odnijela Merijemu u hram, predala je vjernicima koji su tamo klanjali. Izraelčani su se utrkivali u tome ko će je uzeti i o njoj se brinuti. Zakarija, alihi selam, je htio da je zadrži kod sebe, jer ju je njegova žena bila tetka po majici. Međutim, ostali nisu na to pristali, nego su zatražili da se baci kockati. Navodi se da su svi označili svoja pera i da su ih odnijeli na jedno mjesto i ostavili, a onda rekli jednom malodobnom dječaku da ode i donese samo jedno. Dječak je donio Zakirijao alihiselam pero. Zakirija alihiselam je bio i najpreći da se o njoj brine. Uzvišeni Allah kaže To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo, Ti nisi bio među njima kada su pera svoje otrske pobacali, da bi vidjeli koji će se od njih omerijem i brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. Zakrija alihiselam joj je u hramu odredio posebno mjesto, gdje je boravila i badet činila. Počeli su joj se dešavati kerameti, na kojima joj je čak i Zakrija alihiselam pozavidio. Zakarija alaihi selam bi u njenom kutku gdje je činila ibadet zaticao svega i svača. Čak je i ljetno voće kod nje zaticao zimi, a zimsko ljeti. Vidjevši to, Zakarija alaihi selam je, iako je već bio ostario i oronuo, poželio da dobije potomka. Svatio je da onaj ko daje voće i van njegove sezone, može i njemu dati dijete, iako je bio već ostari. Uzvišeni Allah kaže – i gospodar njezin primi je lijepo i učini da izraste lijepo i da se o njoj brine Zekerija. Kad god bio je Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. Odakle ti ovo o Merijem? On bi upitao, a ona bi odgovorila. Od Allaha, Allah onoga koga on hoće bez računa obskrbljuje. Tu Zekerija zamoli gospodara svoga, Gospodaru moj, reče, podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti u istinu molbi odazivaš. Uzvišeni Allah kaže, u ime Allaha, svemilosnog, milostivog, kaf, ha, ja, ain, sad. Kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekrijavu, kad je on gospodara svoga tiho zovnuo i rekao, gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedila, a nikada nisam, kad sam ti, gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. Bojim se rođaka svojih pokrvi, poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina, da naslijedi mene i Jakubovu porodicu i učini gospodaru moj da budeš njime zadovoljen. Izgleda da se Zekaija alihi selam bojao da će oni nakon njega među Izraelčanima kršiti Allahove propise – i odredbe, pa je zamolio da mu se rodi sin koji će biti pravedan, bogobojazan, sa kojim će Allah uzvišeni biti zadovoljan i koga će učiniti svojim poslanikom. Pod riječima da nasledi mene, ne misli se na naseđivanje metka, kao što to neki tvrde, nego se misli na poslanstvo. Dokaz tome je više stvari. Prvo, Buharija i Muslim prenosi od Omera, radi Allahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alihi vasallam rekao Mi poslanici se ne nasljeđujemo. Sve što iza nas ostane je sadaka. Drugo, Dunjaluk je poslanicima Isu više ništavan da bi se na njega osvrtali i gomilali ga. Ili da bi od Allaha uzvišenog tražili da im da djecu koja bi metak nakon njih naslijedila. Čak i onaj ko nije ni blizu njihovom stepenu skromnosti ne traži dijete da bi ga naslijedilo u materijalnim dobrima. Treće, Zakarija a.s. je bio tesar. Svojim rukama je zarađivao i time se hranio, kao što je to činio i Davud a.s. Logično je da se čovjek, a pogotovo poslanik, ne trudi previše da bi gomilao bogatstvo, koje će posle njega drugi naslijediti. Uzvišeni Allah kaže I dok se on stojeći u hramu molio, meleki ga zovnuše. Allah ti javlja radosnu vijest. Rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti, i čedan i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Kada mu je radosna vijest od dječaku došla, on se začuđen počeo raspitivati kako to u ovim godinama može biti tada imao stotinu godina, a njegova žena godinu manje. Ani u mladosti nije mogla rađati. Uzvišeni Allah kaže, Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio. Eto tako, reče. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko, I tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. Gospodaru moj, reče on, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. I on izađe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje, pa im objavi. Slavite ga ujutro i na večer. Ibn Zaid kaže, Mogao je učiti knjigu i spominjati Allaha, ali nije mogao ni s kim razgovarati. Kada je dobio radosni znak, sav sretan je izašao iz hrama u kome je činio ibadet pred svoj narod, pa im prenio objav. Hvalite ga ujutro i na večer. Ne zna se tačno kako im je ovo objavio. Uzvišeni Allah kaže. I Zekerijau se, kada zamoli gospodara svoga, Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a ti si najbolji od nasljednika. Odazva smo i izliječi smo mu ženu, i Jahjamu pokloni smo. Oni su se trudili da što više dobra učine, i molili su nam se u nadi i u strahu, i bili su prema nama ponizni. Allah uzvišen je dao da se Zekerijavu alihiselam rodi sin, kao što mu je bilo najavljeno, kojeg je Allah uzvišeni vrlo rano, dok je još bio dijete, podučio knjizi i mudrosti. Jedne prilike Jahjau su djeca rekla, Hajde s nama da se igramo, pa im je odgovorio. Nismo stvoreni radi igre. Uzvišeni Allah kaže, O Jahja, prihvati knjigu odlučno, a dado smo mu mudrost još dok je dječak bio. I nježnost, i čednost, i čestit je bio, i roditeljima svojim bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan. I neka je mir njemu na dan kada se rodio, i na dan kada je umro, i na dan kada bude iz mrtvih ustao. فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال Ova tri momenta najteža su čovjeku, jer u svakom od njih prelazi iz jednog svijeta u drugi i napušta onaj prethodni koji je upoznao i na koji se navikao, a odlazi u drugi u kome ne zna šta ga čeka. Zato glasno plače kada napušta majčinu utrobu i rastavlja se sa udobnošću i sigurnošću, a dolazi na ovaj svijet gdje se izlaže svakodnevnim nevoljama i problemima. Isto se dešava i kada se rastaje sa ovim svijetom i prelazi u svijet Berzeha. Između ovog prolaznog i drugog vječnog svijeta gdje nakon domova i dvoraca boravi u kaboru, staništu mrtvih, čekajući dok se ne pukne u rog na dan ponovnog oživljenja. Tamo će biti veseo i zadovoljan ili tužan i zabrinut, pobjednik ili poražen, u društvu džennetlija ili društvu džehennemlija. Divno je rekao jedan pjesnik. Kada te majka rodi, ti se dereš i plačeš. Dok se drugi oko tebe smiju i vesele, ti nastoji da, kad za tobom budu plakali, na samrti budeš veseo i nasmijan. Budući da su ova tri momenta za čovjeka najteža, Allah uzvišeni za Jahja alihi selam kaže da će biti spokojan u svakom od njih. Sejd ibn Ebi Arube navodi da je El Hasan rekao Jahja i Isa su se jednom prilikom sreli, pa je Isa rekao Jahjavu. Zamoli Allaha da mi oprosti, jer si ti bolji od mene, na što je Jahja rekao. Zamoli ti Allaha da mi oprosti, jer si ti bolji od mene, na ovo je Isa rekao. Ti si bolji od mene, jer sam ja sam za sebe rekao, i neka je mir nadamnom na dan kada sam rođen, i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustao. A za tebe je to rekao Allah. Imam Ahmed navodi od Harisa el Ešarija radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Allah je Jahjau i Izraelčanima naredio pet stvari, pa ih umalo Jahja nije zaboravio prenijeti. Na to mu je Isa rekao Naređeno ti je da se pridržavaš pet stvari i da ih preneseš Izraelčanima, da ih se i oni pridržavaju. Hoćeš li to prenijeti ili da to učinim ja? Na to mu je Jahja rekao. Brate, ako bi ti to uradio, bojim se da bih bio kažnjen i ponižen. Zatim je Jahja sakupio Izraelčane u hramu u Jerusalemu, sjeo na istaknuto mjesto i Zahvalio se Allahu i rekao, Allah mi je naredio da se pridržavam pet stvari i da vama naredim da ih se i vi pridržavate. Prvo je da obožavate Allaha i da mu nikoga ne smatrate ravnim. Smatranje Allahu ravnim bilo bi slično kao kada bi čovjek svojim sredstvima, novcem ili zlatom, kupio sebi roba, pa njegov rob počne raditi i zaradu davati nekom drugom. Ko bi od vas volio da ima takvog groba? Allah vas je stvorio i dao vam na faku. Pa ga obožavajte i nemojte mu ni u čemu sudruga pripisivati. Drugo, naređujem vam da klanjate namaz, jer Allah okreće svoje lice prema svome robu sve dok se on ne okrene od njega. Zato se nemojte okretati u namazu. Treće, naređujem vam da postite, jer to Allah poredi sa čovjekom koji se namirisao mošusom, pa svi oko njega osjećaju njegov miris. Zaista je zadah iz usta postača Allahu draži od mio mirisa miska. Četvrto, naređujem vam da dajete zekat, jer to liči na čovjeka koga je zarobio neprijatelj, svezao mu ruke i pošao da ga posjeće, a on zamoli, hoćete li da se otkupim? I tako on počne davati i metak dok se potpuno ne iskupi. Peto, naređujem vam da mnogo spominjete Allaha, jer to liči na čovjeka koga neprijatelj užurbano prati po njegovom tragu, pa se domogne dobro utvrđene tvrđave i tu se skloni. Čovjek je najzaštićeniji od šeitana dok se Allaha sjeća. Allah, Allah. Jahja a.s. se mnogo osamljivao i vrijeme provodio u pustini, hraneći se lišćem od drveća i pijući vodu iz rijeka. Ponekad je jeo i skakavce. Imao je običaj reći O Jahja, kome je više nego tebi dato blagodati? Roditelji su ga jedne prilike krenuli tražiti, pa su ga našli kod Jordanskog jezera. Kada su ga pronašli, svojim ibadetom i bogobojaznošću ih je toliko odirnuo da su zaplakali. Toliko je plakao iz bogobojaznosti da bi se i kamen od njegovog plača rastopio. Zakarija, alihi selam, je jedne prilike bio izgubio sina Jahja tri dana, pa je krenuo u pustinju da ga traži. Našao ga je u kaboru koji je sam sebi iskopao kako leži i plače. Jahja, alihi selam, je toliko plakao da su mu na obrazima bili tragovi od plača. Jahja alaihi selam bi govorio, Džennetlije ne spavaju zbog blagodati koje ih okružuju. Tako i iskreni vjernici ne trebaju spavati iz ljubavi prema Allahu koja im je usađena u njihova srca. Ishak ibn Bišr u svom dijelu El Mubtede kaže Jahja alaihi selam je bio najbolji od svih ljudi svoga vremena, najljepši i najblistavijeg lica. On nije osjećao potrebu za ženama, ali ga je razvratna žena tadašnjeg izraelčanskog vladara poželjela. Poslala je po njega da joj dođe, ali on odbio otići. Na to se ona odlučila da ga ubi. Izraelčani su imali jedan praznik kojeg su svake godine slavili. Običaj je bio da vladar obećanja koja da toga dana obavezno ne porekne i ispuni. Kada je vladar krenuo na proslavu tog praznika, s njim je pošla i njegova žena. Pošto ga ranije nije pratila na proslave tog praznika, to mu se dopalo, pa joj je rekao. Zatraži nešto. Šta god zatražiš, daću ti. Želim glavu i krv Jahja, sina Zekrija ovog, rekla je. Zatraži nešto drugo, rekao joj. Samo to želim, rekla je, pa joj je to obećao. Odmah je poslala stražare po Jahja a.s. Zakarija a.s. i Jahja a.s. bili su u hramu i klanjali. Uhvatili su Jahja a.s., zaklali ga i njegovu glavu i krv odnijeli joj u lavoru. Kada je glava donesena i stavljena pred vladara i njegovu ženu, Allah uzvišen je dao da vladar i njegova porodica propadnu u zemlju. Kad su osvanuli i vidjeli šta se desilo, Izraelčani su rekli, Hajde da ubijemo i Zakirija. Zakirija, a.s. je čuo da se spremaju da i njega ubiju, pa je pobjegao. Oni su išli za njim na čelu sa Iblisom, neka je Allahovo prokledstvo na njega, koji im je pokazivao gdje je Zakirija, a.s. Bježeći od njih, naišao je na jedno drvo koje ga je pozvalo. Ovamo, ovamo, ovamo ono se rastavilo, pa je ušao u njeg. Ali Iblis, neka Allahovo proklestvo na njega, sustigao ga je i uhvatio za kraj odjeće. Drvo se sastavilo, ali je kraj njegove odjeće ostao da viri. Kada su Izraelčani došli, Iblis, lanetullahi aleihim, je rekao Zar niste vidjeli da je ušao u ovo drvo? Evo kraja njegove odjeće, Unutra je ušao svojom čarolijom. Uzeli su pilu i prerezali drvo i tako ubili Allahovog poslanika Zakerija alaihi selam, a Allah uzvišeni najbolje zna. تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نضاء كلما كلما كلما كلما هذه Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana, učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevoz značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. priče iz života ashaba i iz života tabiina, kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe, sva audio izdanja možete nabaviti na audio kasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije građaše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543. Studio Sebil. Studio Sebil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا صرف الزمان حبها بالأضلوع وهواها في كياني ليس تمحو الليالي